بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Današnji hadis zabilježili su nam imami Buhari i Muslim. A prenio ga je Ebu Hureyre radi Allahu ta'ala anu. U njemu stoji da je Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam kazao Men same Ramadane imanen vahtisaba gufira lehu ma takaddeme min tembi. Ko preposti Ramazan vjerujući u njegovu obaveznost i nadajući se od Allaha nagradi za svoj post, bit će mu oprošteni grijesi koje je učinio prije toga. Velika nagrada, veliki podsticaj za, sva, za sve one koji žele da iskoriste ovu veliku blagodat, a to je Mubarak Ramazan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.